Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo et spes nostre salve. Ad te clamamus exauce filio Evi, et te spiramus iamentes et flentes in hac lacrimarum vaiae, et eh, ergo advocato nostre, eos tuis misericordes oculos ad nos converte, ad Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hac exilium ostende, o clement o pio el dios ora pro nobis sancta dia generetrix, et digni efficiama promissionis bus Christo. Amen. Adoremus, Deus, coius uni gentilus per vitam mortem et resurrectium suum nobis salutius aeterna premia comparivit, concedo, Christumus, et hic mysterio sanctissimo Bieta Maria Virginis Rosario recollentas, et imitama quod continet et quod esse assequimar, per iendum Christum Dominum nostrum. Amen. Pray for the intentions of the Pope, for the destruction of the Islamic State and Planned Parenthood, for the ruin of the rival religions of relativism, feminism, and progressivism. I pray for Amanda Rachel, Xander, Julian, Felicity, and me. And may we have a joyful day today.